Predavača Hajrudina Ahmetovića. لكنني أبدا ما غالني يا شغالني أمضي على وجل وذل يثقلني لكنني أبدا ما غالني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Neka je slava i hvala Allahu Đalešanuhu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Svjedočimo da nema drugog istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha Đalešanuhu. neka je salavat i salam na Muhammeda Mustafa alaihi salatu wasalam, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede jedinu ispravnu i jedinu priznatu vjeru kod Allaha Đalešanuhu sve do sudnjeg dana. Dakle, govorit ćemo danas, inša Allahu Teala, onoliko koliko nam uzvišeni Allah dozvoli o nama i našim roditeljima, odnosno o našem odnosu prema našim roditeljima. Mislim da onaj koji posluša ovo kratko obraćanje, posluša kuranske ajete i hadite Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, kazivanja iz prvih generacija i kazivanja iz naše stvarnosti, uzme pouku iz svega toga, nadamo se da će čvrsto odlučiti da nikada više ne bude nepokoran svojim roditeljima. Nadamo se da ćemo čvrsto odlučiti da se nikada više ne vratimo ovom velikom grijehu, grijehu koji po svojoj težini dolazi odmah poslije širka, poslije pripisivanja, druga Allahu Đalešanuhu. Nakon što je upitan poslanik sallallahu alaihi wasallam o najdražim dijelima Allahu Đalešanuhu rekao je namaz u njegovo vrijeme, zatim dobročinstvo prema roditeljima, a zatim borba na Allahovom putu. Tako da iz ovog hadisa vidimo da je dobročinstvo prema roditeljima bolje i vrijednije kod Allaha Đalešanuhu od džihada borbe na njegovom putu. وزورقي في بحاري تأتيه مرتجف مرتجف وليس من شاطئ وليس من شاطئ فليا ترى يرشو يا ترى يرشو لقد أفقت وبي Čovjek iz Jemena tavafio je oko Kabe. Nosio je svoju majku na svojim leđima. Nosio je svoju staru majku na svojim leđima. Tavafio je s njom tako oko Kabe. Ko je od nas to uradio? Ko je od nas makar zamislio da to uradi? Nosi svoju majku na leđima i tavafi oko Kabe. Da li smo stigli do ovog stepena dobročinstva prema našim roditeljima? Da li smo stigli do ovog stepena ljubavi prema njima? Vidio je taj čovjek Abdullaha ibn Umara radijallahu ta'ala anhuma pa ga pita O sine Umarov, O sine Omerov, da li sam se ovim odužio za sve što je moja majka učinila prema meni? Šta kaže Ibn Omer? Kaže Ibn Omer, radi Allahu ta'ala anhuma, ne. Nisi se odužio ni za jedan njen uzdah dok te je rađala. Nisi se odužio ni za jedan njen uzdah dok te je rađala. Što god radili moj brate, plemeni taj cenna sestro, nećemo dostići i ispuniti njihovo pravo, pravo naših roditelja koje imaju kod nas. Poslušaj, dragi moj brate, plemen taj cijena sestro, sljedeću priču i molim vas, da okrenite svoja srca, da pažljivo slušate i gledate jeste li i vi isti kao i ovaj čovjek. Ovu priču ispričao je jedan od zlatara. Kaže, pred Bajram u moju radnju ušao je čovjek sa svojom ženom, a iza njega došla je starica noseći u svome naručju malo dijete, vjerovatno od ovog čovjeka Sinčića ovaj čovjek zajedno sa ženom kupovao je zlato ogrlice, narufice, prstenje kada je kupio sve što je htio sve to što je on odabrao od zlata dostavio je meni kako bi mu ja izračunao koliko sve to košta i kako bi mu dostavio račun kada sam izračunao i rekao da sve to košta 20.000 i stotinu rijala upitao je odakle ovih stotinu rejala odakle ovih stotinu rejala mi smo dobro izračunali da sve to košta 20.000 rejala odakle ovih stotinu rejala kaže ovaj zlatar tvoja stara majka koja se nalazi za tvojih leđa uzela je prsten koji košta stotinu rejala la ilaha illallah prilazi ovaj čovjek sin svojoj staroj majci uzima prsten s njene ruke kojeg je stara majka već bila stavila na svoj prst skida prsten s njenog prsta i baca ga ovom zlataru i kaže el ađaj zulej se lehune zeheb za stare nije zlato za starice nije zlato kada je to vidjela stara majka izašla je iz zlatare iz ove radnje plačući vratila se za njom njena snaha i rekla uzmi sve što je tvoj sin kupio meni zlato, narukvice prstenje, uzmi sve šta kaže stara majka ja znam dobro da zlato nije za stare da zlato nije za starice i ne želim prsten niti želim bilo kakvo zlato walakinni aratu an afraha bil idi kama yafrahu nas walakinni aratu an afraha bil idi kama yafrahu nas ali sam željela da se radujem Bajramu kao što to čine svi drugi ljudi.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 Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene kad sam bio dijete njegovali. Koliko i koliko, dragi moj brate, plementa i cijena sestro, ima ljudi koji daju veću prednost svojim ženama nego svojim majkama. Dolazi kući s poklonima, majka gleda nada se tim poklonima, pita svojim očima za koga su ovi pokloni, oni su za ženu, za majku nema ništa, dolazi sin, donosi hranu, donosi ćevape, čuje se miris ćevapa u sobi, pita majka ima li šta za mene, za majku nema ništa, sin ulazi u sobu i zatvara vrata, a majka sve to posmatra, odlazi majka u svoju sobu, razlama svoju staru pogaču, od dva, tri dana i umače je u svoje suze koje kipte niz njeno lice gdje je majčino pravo zar si zaboravio majku kupuješ svojoj ženi odjeću skupocjeni namještaj zlato bisere gdje je majka zar si je zaboravio odakle to poznaješ svoju ženu Allaho robe od kada je poznaješ koliko dugo je ona tebe usluživala trčala oko tebe činila ti dobročinstvo ne zaboravimo brate moj Ne zaboravimo, brate moj, da su naše majke činile nam dobro. Da su nam činile dobro čak i prije našeg dolaska na ovaj svijet. Zar smo to zaboravili, brate moj, čim smo se oženili? Zar smo to zaboravili, brate moj, čim smo se oženili? Koliko i koliko ljudi putuju sa svojim ženama, sa svojom porodicom, idu na izlete, izlaze u prirodu, ali nikada nisu svojim majkama rekli, majko moja, majčice moja, želiš li da ideš s nama? Hoćeš li da putuješ s nama? Nikada, nego kaže, majka nas samo zamara, dosadna je, ne mogu se upustiti sa svojom ženom kada je majka s nama u društvu, kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, ali kome kaže, Kaže Ibn Abbas, ja ne znam ni jedno dijelo da više približava Allahu Đalešanuhu od dobročinstva prema roditeljima. Ja ne znam ni jedno dijelo da više približava Allahu Đalešanuhu od dobročinstva prema roditeljima. Nema, dragi moj brate plementa i cina sestro, ni jednog dijela na dunjaluku koje više približava Allahu Đalešanuhu od dobročinstva prema roditeljima koliko i koliko danas braće u islamu, ljudi u islamu drže se islama, drže se i praktikuju i najsitnije stvari od islama, uljepšavaju svoj odnos prema svome komšiji, dao bi mu sve, pogotovo ako komšija nije na pravom putu, evo komšija ovo, evo ti ovo, hajde sa mnom, hajde tu i tu, hajdemo na kahvu, ali kada dođe njegova majka, pogledajte kakav je njegov odnos prema njegovoj majci, pogledajte njegov dobročinstvo prema majci i saznaćete u istinu koliko se on pridržava vjere dođe majka i traži da je odvede negdje da je odvede u komšilu kao on odgovara sada si došla, zar nema neko drugi da ide s tobom, baš sada moraš i tako dalje, a da ga pozove neko od njegovih prijatelja, njegovih ahbaba, komšija, odazvao bi mu se odma draga srca. وسرت أحمل أحمل سري على كتفي للدار تفتح لي الله ربه poslušaj za ovu neposlušnost prema roditeljima i pitamo se zar ima i takvih insana da ova priča nije objavljena u novinama i da se nije proširila među masama ne bismo znali za nju i ne bismo je sada vama pričali la ilaha illallah zar ima takvih ljudi kaže čovjek koji prenosi ovu priču otišao sam sa svojom porodicom na more. Došavši tamo, izabrali smo fino, pogodno mjesto s lijepom plažom. Nakon što sam odabrao to mjesto, pogledao sam oko nas da vidim da li ima ljudi oko nas. I primijetio sam jednu staricu, jednu staru majku, kako sama sjedi duboko zamišljena uz obalu mora. Mi smo večerali, a zatim se malo zabavljali, pričali, i to je potrajalo do pola noći kada smo htjeli da idemo kući rekao sam sam sebi subhanallah šta je s ovom starom majkom sjedila je sama niko joj se nije približavao kada smo se spremili prišao sam staroj majci i rekao hajra ko bog da stara majko sjediš ovdje sama bez ikoga kaže stara majka moj sin me je doveo ovdje i rekao mi da ima posla rekao je da će otići obaviti posao a zatim se vratiti po mene. Rekao sam joj, stara majko, već je kasno, šta misliš da ideš s nama, kaže stara majka, ne. Sačekat ću svog sina, pa i ako okasni doći će. Ali majko, prekasno je, ovdje više nema nikoga, kaže majka, doći će, ako okasni doći će, sačekat ću ga, dao mi ovaj papir da ga čuvam kod sebe, da ga držim dok on ne dođe, dok se ne vrati. Kakav papir? Šta je na njemu? Starica nije znala da čita, bila je nepismena. Uzeo je ovaj čovjek koji nam prenosi ovu priču papir i pročitao ono što je bilo napisano na njemu. Znaš li, dragi moj brate, šta je pisalo na tom papiru? Njen sin napisao je na listu papira. Nadam se, nadam se da će onaj ko ovo pročita uzeti i odvesti ovu staricu u dom staraca nadam se da će onaj ko ovo pročita uzeti i odvesti ovu staricu u dom staraca la ilaha illallah zar tako Allahu robe Zar tako Allahu robe sa svojom majkom koja te je nosila, koja te je rodila, hranila, odgajala, a njeno zdravlje sve to trpilo? Zar tako s majkom muslimankom? Poslušaj, dragi brate plementa i cijena sestra. Kakve su bile pred islamske majke? Kakve su bile pred islamske majke i kako su one bdile nad svojom dječicom? Pogledajte njihovu ljubav, pa zamislite šta je tek onda s našim majkama, muslimankama, a mi se tako neodgovorno ponašamo prema njima. Jedan predislamski pjesnik spominje u svojoj kasidi slučaj mladića, čija je glavna briga bila Dunjaluk. Nalazio je zadovoljstvo o skupljanju i metka. Kako doći do imetka, putevi, načini, toga mnogo nije interesovalo. Na putu do bogatstva gazio je sve. Jednog dana, jedan imućni čovjek, bogataš, obećao je tom mladiću gomilu novaca, gomilu dinara i dirhema, ukoliko ubije svoju majku i donese mu njeno srce. La ilaha illallah. Zaslijepljen ljubavlju za dunjalukom, mladić je odlučio da to učini. La ilaha illallah ubio je svoju majku, izvadio njeno srce, zamotao ga i požurio ovom bogatašu, ovom šeitanu po svoje pare. Ne vidjeći ništa ispred sebe osim dinara i dirhema, u svoj toj silnoj žurbi spotakao se i pao. Majčino srce ispalo je iz njegovih ruku i otkotrljalo se od njega. Ustao je mladić, brišući sa sebe prašinu, a iz majčinog srca progovara majčin glas sine moj, ljubavi moja, dušo moja, jesi li se ubio, jesi li se povrijedio, zastaje mladić, svijest prorađuje, budi se nešto u njemu, I tek tada vidi šta je uradio. Nestaje dinara, nestaje dirhema ispred očiju, ali nema više ni majke. Nema više ni majke. U glavi mu se stalno ponavljaju majčine riječi. Sine moj, dušo moja, jesi li se povrijedio vadi mladić iza pojasa nož i odlučuje da i sebe ubije nije mogao da živi i nosi sa sobom grijeh koji je učinio ali iz majčinog srca ponovo porogovara majčin glas sine moj ljubavi moja dušo moja ne ubijaj sebe kada si već mene ubio ne ubijaj me dva puta sine moj ljubavi moja dušo moja, ne ubijaj sebe kada si već mene ubio, ne ubijaj me dva puta, laj, laj, laj. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا Gospodar tvoj zapovjeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Je li to dobročinstvo koje nam naređuje naš uzvišeni gospodar? Je li to dobročinstvo ostavljanje svojih roditelja u domovima za stare iznemogle? U hadithu koji prenosi Ebu Hureyra radijallahu ta'alan, a bilježi ga ima muslim, kaže poslanik alaihi salatu wasalam, neka je proklet, neka je proklet, neka je proklet, rekli su, ko Allahu poslaniče kaže poslanik alaihi salatu wasalam, onaj ko doživi starost svojih roditelja, jednog ili oboje, pa ne zasluži, ne zasluži kod njih džennet. Imma jebluganna indeke le kibara ahaduhuma, au kilahuma, fela tekul lahuma uff. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive ne reci im ni uh i ne podvikni na njih, obraćaj im se riječima. Jedan čovjek je upitao Sejda ibn Musejeva, rahmetullahi ta'ala, alejh jednog od najučenijih tabijina, govoreći mu, ajet koji govori o dobročinstvu prema roditeljima u potpunosti sam razumio, osim dijela ajeta u kojem se kaže i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Pa kakve su to riječi? kakve su to riječi pune poštovanja odgovorio je Sejid ibn Musejeb te riječi znače da im se obraćaš riječima kojima se rob obraća svome gospodaru يوم القيامات فردا طوبى لعبد تقيم لم يألو في الخير جهدا prenosi se da se Ibn Sirin rahmetullahi ta'ala alaih obraćao svojoj majici tihim glasom kao da je bolestan iz uvažavanja i poštovanja prema svojoj majici poslušajmo dragi moj brate ovaj slučaj i vidimo kako se to danas muslimani obraćaju prema svojim roditeljima jesu li to njihove riječi pune poštovanja ovaj slučaj ispričao nam je jedan šeh iz Rijada Bedr bin Nadir al mashari kaže na izlazu iz mesjida presrela nas je stara majka plakala je i žalila se na svoje stanje nakon što smo je upitali za njeno stanje rekla je ja imam sina odgajala sam ga i u tome se umarala nastanila sam ga u svojoj kući i nakon njegovog punoljestva i njegove ženitbe nakon nekog vremena počeo je da me udara žestokim udarcima i da me nije stid, tako mi Allaha Đalešanu, da me nije stid, pokazala bi vam rane na svom tijelu od njegovih udaraca, a ono što je još gore, a ono što je još gore istjerao me iz kuće, istjerao je iz kuće mene i moje kćerke i rekao mi, idi i čini zinaluk, čini zinaluk, zarađuj za svoj život i život svojih kćerki, zarađuj činići zinaluk, izdržavaj sebe i svoje kćerke kaže Allah žele šanuhu وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa nosi ga i doji 30 mjeseci idi idi i čini zinaluk izdržavaj sebe i svoje kćerke od toga la ilaha illallah kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam troje neće ući u džennet onaj koji je neposlušan prema roditeljima onaj koji je bestidan i žena koja oponaša muškarca. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme, četvorici ljudi Allah dželašanuhu neće dozvoliti da uđu u džennet, niti će im dati da okuse džennetske blagodati noturnom pijanici korisniku kamate onome koji bespravno troši imovinu siročadi i onome koje je neposlušan prema svojim roditeljima. Umejete El Kinani. Živio je za vrijeme Omera radijallahu ta'alanu. Umeje je imao sina po imenu Kilab. Taj njegov sin, Kilab, došao je u Medinu i pitao ashabe Allahov poslanika sallallahu alaihi ve selleme za najbolje dijelo kod Allaha djelašanuhu. Odgovorili su mu ashabi da je tada, u tadašnje vrijeme, džihad, borba na Allahom djelašanuhu putu, bila najbolje dijelo. Vratio se ovaj mladić kući i zamolio svoje roditelje da ga puste u džihad da ga puste u borbu. Njegovi roditelji su odbijali. Ko je bio ovaj mladić, Kilab? Bio je pobožan. Za Dunjalukom nije osjećao nikakvu potrebu, ali ono što ga je činilo posebnim, to je bilo njegovo dobročinstvo prema roditeljima. Kilab je činio dobročinstvo svojim roditeljima od jutra do noći. Majka i otac odbijali su zahtjev svoga sina. Međutim, kako je Kilab sve više i više tražio od njih da ga puste u džihad, oni su ga pustili i dozvolili da ide u borbu. Otišao je mladić u borbu, a otac i majka stalno su se prisjećali svoga sina i njegovog dobročinstva prema njima. Jednog dana, dok su sjedjeli pod drvetom, vidjeli su na njegovom vrhu pticu kako i svog kljuna hrani malu ptiče pa se sjetio stari otac svoga sina Kilaba i zaplakao je. Sjetila se stara majka svoga sina Kilaba pa je zaplakala. Oslijepio je Umeje El Kinani od plakanja za svojim sinom. Došao je Omer radijallahu ta'ala an i ispričao mu svoj slučaj, ispričao mu kakvo je bilo dobročinstvo njegovog sina prema njima. Sada, kada ga nemaju, uzase, a toliko im je bio potreban, pa je iznio Umeje Elkinani svoju potrebu Omeru radijallahu ta'alan da ga vrati ponovo njima. Zaplakao je Omer i naredio da odmah pošalju glasnika vojskovođi u čijoj vojsi bio Kilab, da ga odmah pusti i vrati u Medinu. Vratio se Kilab u Medinu i došao je pred Omera radijallahu ta'ala Pitao ga je Omer o njegovom odnosu prema roditeljima, obavijestio ga je mladić kako je on svoje roditelje hranio, pojio mlijekom, bio im na usluzi od jutra do noći. Pozvao je Omer, radijallahu ta'alan, Umejet al-Kinanija, koji je već bio dobro osjedio, zašao u pozne godine, oslijepio, njegovo zdravlje se pogoršalo, pitao ga je Omer, o Umeje, ima li nešto da želiš na ovom dunjaluku, imaš li ikakvu potrebu na ovom dunjaluku, kaže Umeje al-Kinanija ništa me na dunjaluku ne raduje, niti imam ikakvu potrebu za njim, osim da još jednom zagrlim svoga sina Kelaba, da ga privijem na svoje grudi, da osjetim njegov miris i da ga poljubim prije nego što umrem. Zaplakao je Omer radijallahu ta'alan, a zatim naredio Kilabu da pripremi hranu, pripremi mlijeko svome ocu kako je to nekada radio. Nakon toga, Omer radijallahu ta'ala uzeo je posudu s mlijekom i donio je do Umejata El Kinanija. Rekao mu je, napis ovog mlijeka oče Kilabov. Probao je Umeje mlijeko iz posude, a zatim rekao, Ja emir al mu'minin, inni ajidu fil lebeni ra'i hate valedi Kilab. O vođo pravovjernih, o vođo pravovjernih, ja osjećam u ovom mlijeku miri svoga sina Kilaba. O vođo pravovjernih, ja osjećam u ovom lijeku mili svoga sina Kilaba, kaže Omar, radi Allahu ta'ala an, huve da ibnuk, ja umeje, to je tvoj sin, o umeje, kaže Allah jalla šanuhu, u lajka allazine ne taqabbalu anhum ahsana ma amilu, wa ne teđavazu an sejiatihim fi ashabil dženne, wa'ada sidqil ladhi kanu yu'adun. Eto, o takvih ćemo mi dobra djela koja su radili primiti, a preko ružnih postupaka njihovih preći, o stanovnika dženeta će oni biti istinito obećanje koje im je dano, mi ćemo ispuniti. Da li si pomislio ikada, dragi moj brate, da odješ svojoj majici prije nego što zaspi da je poljubiš u čelo? i zatražiš od nje da čini Allahu Đelešanuhu dovu, da ti Allah Đelešanuhu oprosti, jer dova roditelja se ne odbija. Da li si ikada pomislila plementa i činna sestro da odješ i poljubiš svoga babu, svoga oca u čelo prije nego što zaspi i da zatražiš od njega halala za sve tvoje propuste u tvome dobročinstvu prema njima. Da li ste ikada, dragi moji brate plementa i činna sestro, učili dovu za svoje roditelje dovu kojom nas je podučio Allah Želašanuhu gospodaru moj smiluj im se oni su mene kad sam bio dijete njegovali da li smo ikada dragi moji brate razmišljali šta će biti s nama ako dođemo pred uzvišenog gospodara s ovim grijehom? كقدر الميل بالخطب الجسيم تناسوا يوم تدنو الشمس من Čovjek ostavio je svoju majku u domu za stare iznemogle. Nije dolazio, niti se javljao godinu dana. Majka se razbolila i tražila od odgovornih lica u ovom domu da nazovu njenog sina i da mu poruče da ga želi vidjeti zadnji put da ga želi zagrliti, poljubiti i priviti na svoje grudi zadnji put nazvali su ga i rekli mu šta želi njegova majka šta je rekao njen sin rekao je nemam vremena imam posao, imam trgovinu ispustio je slušalicu umrla je majka a nije vidjela svoga sina nije vidjela svoga sina zadnji put Umrla je žaleći za njim. Žalila ga je mašta on uradio s njom. Nazvali su ga iz doma za stare i obavijestili o smrti njegove majke. Znate li šta je rekao ovaj muđerim? Znate li šta je rekao ovaj zalim? Rekao je, završite što treba oko moje majke, ukopajte je, a zatim dostavite mi račun koliko sve to košta. Neće ući u džennet. Neće ući u džennet onaj koji je neposlušan prema roditeljima. Pogledajmo, dragi moji brate, naše ispravne prethodnike, kakvi su oni bili prema svojim roditeljima. Ebu Hureyre radijallahu ta'alan sreo je jednog mladića sa starim čovjekom, pa ga je upitao ko ti je ovo, kaže mladić, ovo je moj otac. Savjetujući mladića, kaže Ebu Hureyre radijallahu ta'alan, nemoj ni slučajno da ga zoveš njegovim imenom, nego ga zovi oče, baba, babuka, nemoj nikada da ideš ispred njega, nego idi uvijek iza njega i nemoj nikada u društvu da sjediš ispred njega, nego sjedi uvijek iza njega. Jedan od ispravnih prethodnika nikada se nije htio popijeti na sprat iznad svoje majke, bojeći se da bude iznad nje. Drugi nikada nije jeo s majkom iz iste posude, bojeći se da on ne posegne za komadom, za zalogojem hrane koji je već prije njegova majka namiravala da uzme. Pogledajte, dragi moj brate, i čina, sestro, dokle su stigli u dobročinstvu prema svojim roditeljima dolazi čovjek i daje prisegu Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve wasallam na hijđru, želi da čini hijđru u Medinu, pita ga poslanik alejhi salatu ve selam u kakvom stanju si ostavio svoje roditelje? U kakvom stanju si ostavio svoje roditelje? Kaže ovaj čovjek, ostali su iza mene plačući. Šta kaže poslanik alejhi salatu ve selam Kaže, vrati se i razveseli svoje roditelje kao što si rasplakao. Dolazi drugi i traži od poslanika alejhi salatu ve selam da ide u džihad, da ide u borbu. Pita ga poslanik alejhi salatu ve selam imaš li majku poslaniku kaže da želiš li nagradu i oprost od Allaha Đelešanu pita poslanik kaže ovaj čovjek svakako Allahu poslaniće ko ne želi nagradu i džennet da Allaha Đelešanu kaže poslanik ali i salatu wasalam drži se majčinih nogu drži se majčinih nogu postići ćeš džennet džennet je ispod majčinih nogu dragi moj brate klementa i cijena sestra, vratimo se majci i ocu. Držimo se njihovi stopa. Postićemo inša Allahu ta'ala džennet. Tamo je Rejhan, tamo su rijeke od meda, tamo su dvorci od zlata i srebra, tamo su bašće predivne, tamo su hurje prelijepe, držimo se njihovih nogu, tamo su vrata od dženneta. Zar ćemo ostaviti ta vrata? Zar ćemo ostaviti taj džennet? i uživanje u njemu. Allahu Đalešanu se utječemo od toga. Ne zaboravljajmo riječi poslanika alihi salatu wasalam kada kaže ko bude dobro činio svojim roditeljima i pokoranim bio blago njemu. Allah će mu produžiti život. Ne zaboravimo da je rekao poslanik alaihi salatu wasalam, prava sadaka, zatim dobročinstvo, pokornost roditeljima i pažnja prema rodbini pretvaraju nesreću u sreću, produžavaju čovjeku život i čuvaju ga od nesreće i propasti. Prenosi se od Enesa radijallahu ta'ala an, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko je pokoran roditeljima i Allahu Đalašanuhu, bit biće u džennetu na najljepšem mjestu. Ne zaboravimo, dragi moj brate, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sallam a Allahova srđba Allahova srđba je u srđbi roditelja rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sallam onoga ko uradi dva velika grijeha još će ga na ovom svijetu stići kazna onoga ko uradi dva velika grijeha još će ga na ovom svijetu stići kazna. Ko čini nasilje i ko je neposlušan prema svojim roditeljima. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ako Allah htjedne, odložit će sve kazne za grijehe do sudnjega dana." Ako Allah htjedne, odložit će sve kazne za grijehe do sudnjega dana, izuzetak je nepokornost prema roditeljima, kaznu za ovaj grijeh Allah ubrzava još na ovom svijetu prije smrti griješnika. Na kraju Znajmo, dragi moji brate plementa i cijena sestro, da sve ovo što smo rekli i sve videove dobročinstva koje smo spomenuli kroz kuranske i hadijske tekstove, svi oni se odnose na roditelje mako oni bili, pa čak i ako budu nevjernici. Prenosi se od Alije radi Allahu ta'ala da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame niko nema prava niko nema prava da bude izuzet u trima dužnostima u dobročinstvu prema roditeljima bili oni muslimani ili nemuslimani niko nema prava da bude izuzet u trima dužnostima u dobročinstvu prema roditeljima bili oni muslimani ili nemuslimani u ispunjenju obećanja obaveze bilo prema muslimanu ili nemuslimanu i povjerenu stvar emanet sačuvati i predati vlasniku bio on musliman ili nemusliman. Prenosi se od esmi čerke Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhuma da je rekla došla mi je majka a bila je mušrikinja u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve selleme pa sam pitala poslanika alaihi salatu ve sellem govoreći došla mi je majka i ona želi da me posjećuje pa da li da održavam s njom rodbinsku vezu rekao je Allahov poslanik alaihi salatu ve selam da održavaj vezu sa svojom majkom održavaj vezu sa svojom majkom kaže Hattabi rahmetullahi ta'ala alih na osnovu ovog hadisa materijalno pomaganje majke nevjernice obaveza je kao i majke vjernice dijete iako je musliman dužno je izdržavati oca i majku makar bili nevjernici kaže Ibn Al-Qayyim rahmetullahi ta'ala alih ovo je dokaz da se djeca moraju brinuti o roditeljima čak i kad nisu iste vjere. Ovo je dokaz da se djeca moraju brinuti o svojim roditeljima čak i kad nisu iste vjere. Dragi moj brate, Klementa i cijena sestro, budimo poslušni svojim roditeljima. Obraćajmo im se na lijep način, sa riječima punim poštovanja. Slušajmo ih osim u onome što je grijeh, jer nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Čuvajmo obraz naših roditelja, čuvajmo njihovu čast, ponos i metak. Na njihov poziv odazivajmo se žurno i nasmijana lica. Poštujmo njihove bližnje prijatelje nakon njihove smrti. Učimo često dovu za njih i tražimo oprosta kod Allaha Đalešanuhu za njih. Molim Allaha Đalešanuhu da ove riječi učini dokazom za nas, a ne protiv nas i da ih upiše na vagu naših dobrih dijela da nam ih vrati onda kada nam budu najpotrebnija na sudnjem danu. Molim Allaha Đelešanu da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima, a molite ga i vi, jer naš uzvišeni gospodar Allah Đelešanu je onaj koji oprašta, voli opraštanje, pa ga molimo da nam oprosti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.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 Zato nas posjetite na adresu kanal 22 Zenica ili putem telefona 413 257. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كلما كلما كلما كلما كلما